I dalje ste na talasima radio Studio B. E, slušalnica 6 se večeras bavi problemom napuštenih pasa. U prilogu koji ste upravo čuli, e, koleginica Vesna je spomenula neke od tih e, glavnih problema u ovoj oblasti. A naša prva večerašnja gošća, predsjednica udruženja Evropske inicijative 17, Danica Drobac, slušala je ovaj prilog i prokomentarisala kako se svi bave posledicama umesto da otklone uzrok. Dobroveče Danice, šta ste htjeli time da kažete? Dobro veče i hvala što ste nas e, pozvali. Pa mislila sam pre svega na to da jednostavno e, psi na ulici nisu pali sa Marsa. Znači njih napuštaju neodgovorni vlasnici. I to je problem koji kontinuirano traje. Osim toga, bez obzira na sve napore Beograda, Znači, samom sterilizacijom uličnih pasa i na primjenu CNR-a, evo, od 2002. znači skoro 9 godina. Oprosti, samo da pojasnimo slušalcima CNR, dakle to, to je... To je uhvati, to je metoda zapravo jedina koju preporučuje uh, Svetska zdravstvena organizacija kao zapravo jedina humana metoda, istinski humana, uh, zato što sterilizacijom, to je kastracijom te životinje, znači ona se lišava reproduktivne sposobnosti, a sa druge strane e, ostajanjem da živi slobodno, znači na ulici, ona se ne primorava na protivprirodan e, život i ponašanje, što se događa u slučaju recimo stavljanja pasa u azile. Ali, tu nema ničeg da, humanog. Ali ta strategija u stvari znači da bi e, broj napuštenih pasa na ulicama za nekoliko godina bio drastično A, smanjen, odnosno nestali pa da bi bukvalno. Ne, da vam kažem, e, To jeste strategija, znači, postupnog smanjenja. Vi ste tu potpuno u pravu, jer to jeste proces. A, e, sa druge strane, znate, u velikim urbanim aglomeracijama a, e, deo pasa i mačaka mora da ostane, zato što oni vrše ekološku funkciju, oni su čistači. Strategija uh, uhvati, steriliši, pusti, zbog toga predstavlja, kako kažete, jedinu pravu, jedinu humanu stvar. E sad, uh, vi nam recite, uh, Evropska, Evropska inicijativa 17, da pojasnimo slušalcima, je organizacija koja se bavi zaštitom i staranjem o psima koji žive na ulicama Beograda i bori se za pravnu regulaciju u ovoj oblasti. Tako. Pa sad, iz vašeg ugla, šta su to konkretni problemi u, u Beogradu u ovoj oblasti? Problemi su pre svega samo uzrok. Ovde problemi su pre svega ljudi. Mi ovde stalno pričamo o psima, a nikako da pričamo o čoveku. Znači, prvo, e, čovjek je taj koji ga izbaci na ulicu. Čovjek je taj koji ga zlostavlja, pa od normalnog psa napravi frustriranog psa koji je stekao strah od čoveka. I naravno, eventualno posle ide ujeda ozda. Znači sve to, jedan sistem uzemno povezan. E sad, što se tiče Beograda, on primenjuje taj CNR, jel, znači sterilizaciju, vraćanje pasa na ulicu, 9 godina, ali mi imamo veliki problem. Mi uzrok nikada rešiti nećemo, dokle god ne stavimo uh, da kažem, kamen na rupu odakle cure psi. Da bi se to učinilo, pre svega mora da postoji popis vlasničkih pasa. A da li ima tog popisa? Taj popis vlasničkih pasa apsolutno ne postoji, što je nama neshvatljivo, jer još novembra meseca 2005. kada je usvojen novi zakon o veterinarstvu, znači zakon je naložio svakom vlasniku obavezu da obeleži svoga psa. Pola pasa koje mi nađemo – rasnih, predivnih na ulici, uopšte nisu čipovani. I, a ima dužnost da ga prijavi veterini Beograd, jel? Ili, odnosno... Ne, ne. To je sad jedna ujdurma za koju pretpostavljam da mi nemamo ovaj, vremena, jer tu je uprava za veterinu, pa onda ovlašćenja lokalne samouprave u tom kontekstu, ali zapravo glavni gazda u ovoj materiji jeste na neki način uprava za veterinu koja po našem ove, mišljenju je totalno nezainteresovana za problematiku i to zaista slobodno mogu da kažem. A, druga jedna stvar, znači ako mi nemamo popis prvo vlasničkih pasa, onda imamo jedan drugi problem koji je vrlo veliki problem. Ne postoji mogućnost Iako Beograd to već 9 godina radi, i ja sam ponosna na Beograd što je primenio e, CNR, ali e, nije CNR e, legalizovan. Znači, mi i dan danas nemamo način da psa na ulici registramo kao uličnu kucu koja će se voditi, ni bitno, nema nikog, na nekog hranitelja, na neku organizaciju, nebitno. I mi ćemo doći, pošto je usvojen na kraju zakon o dobrobiti, 1. E, juna 2009. E, i evo sad za dve godine bi trebalo da počne da se primenjuje, to jest da se u periodu od dve godine naprave mehanizmi koji će omogućiti njegovu primjenu. Mene živo zanima kako će se on primeniti kada se ne zna uh, uopšte koliko ima vlasničkih pasa, koji je vlasnički, a koji je ulični. Znači, i doći ćemo, ne daj Bože, u situaciju da će neko ko je bio human i brino o uličnoj kuci, a ta kuca se vodi na njega, znači ona je lažno vlasnički pas, da mate nam treba da plati 50.000 kaznu što je napustio, a ovaj ko je stvarno napustio, njemu ne možete da uđete u da, trak. Da, a kažete da se taj CNR, da se legalizacija njegova nigde ne spominje, e, da eto imamo da problem kuca, ko, po, povećava se broj napuštenih, e, da kažemo napuštenih pasa, ne pasa lutalica da. i e, šta, šta sada kao rešenje vlasti daju azile? Problem je upravo u tome što nekako treba čitavu priču decentralizovati i prilagoditi problemu. Znači, mega giga projekti po pravilu rizikuju da promaše Mislite na azile? Tako je. Drugo, azilčine, ja moram tako da kažem, od 800, mislim, to je užas. Znači, ne do bog da, da budem pas. Znači, tu su bolesti, to, mislim, mi nemamo resurse, mi nemamo mogućnosti, to nije ništa humano. E, mislim, čak i fondacija Brigitte Bardo i druge mislim, vrlo ozbiljne i uticajne svetske organizacije su apsolutno protiv azila zato što je to život u zatočeništvu. A šta je drugo rešenje? Ono što smo mi mislili, znači da pored to nekog azila kao, ajde, centralnog, to je sistem da se ceo problem decentralizuje. Zašto? Beograd je ogroman. Beograd je različit u različitim delovima grada. Da se naprave mali mini azil, najviše do 50 pasa. Zašto? kao nešto što je tu na dohvat ruke, što može da posluži svakom ko vidi neku kucu da se tamo odvede ako je bolesna. I da budu da se protočni. Vidi, da budu protočni, apsolutno. Dalje, mi imamo ovde problem uh, sa jednim jako lošim, rekla bih primitivnim i nehumanim odnosom prema životinjama. Uh, pas je čovekov najbolji prijatelj i ukoliko mi želimo da promenimo sistem vrednosti, mi moramo tog psa da stavimo pred te naše građane, a ne da ih sklanjamo u neke azilčine koje su maltene u drugom gradu. Dakle, da znači, da menjamo i sistem vrednosti, da, da edukujemo. Apsolutno, da edukujemo. Znači, mini azil u sredi, onako, Beograd nije u oblakodarima, on je izuzetno nizak i razvučen grad, znači da tu dolaze škole, da se prave različiti dani, kuca, kućnih ljubimaca. Znate, vi ćete lako da udomite životinju ako otvorite vrata e, e tog sistema vrednosti ljudima i uverite ih, a sve se može. Lični primer nema bolje edukacije. Kada vide da vi kucu uličnu mazite, poljubite, grlite, nema više šutiranja. Mislim, bez ikakvih projekata za edukaciju ili slično. Evo sad kada smo već e, pomenuli građane i opšte edukaciju i nas pojedince, koliko se vama često građani obraćaju e, za pomoć? Evo, mi poslednjih nedelja čitali smo o ovim e, trovanjima i, i povredama pasa na, u naselju braći Jerković na Medakoviću i tako dalje. Pa, znate šta da vam kažem, ja lično i mi smo dosta eksponirani zato što je inicijativa da kažem, postoji zvanično 8 godina, ja nezvanično mnogo duže od toga. I znate šta je tu veliki problem? E, to je opet, e, kako bih rekla, nedostatak angažovanja policije. Naprimer, primer Mi ovde trpimo zadnjih 15-20 godina stravišan teror kreozanom i svim drugim otrovom. Znači ovde se toliko građani ubijaju pse da je to neshvatljivo. Kakva Evropa, ovo nije Burundi. Znači gde ti smeš u urbanoj sredini da barataš najstrašnijim otrovima, molim vas. Ono što truje psa, truje čoveka, truje dete. Znači, ovde je neko barata otrovima kao bombonama. A sa druge strane, Mislim, to su <laughs> naši absurdi. Evo sad jedan e, komšija moj me pita, njegov pas ima, na primer, e, epilepsiju, ne može jedan lek da dobije bez i tako dalje. Znači, s jedne strane, strogoća kad su lekovi u pitanju, a s druge strane neko kupuje otrove ko bombone, znači to nije normalno. Znači, Ali mislite da, da nije da normalno da, da ni bude, da jedan zlostavljač nije Da bude rešeno nađe. policijom za životinje, da li bi taj problem mogao da Ma bude rešen? Ma da vam kažem nešto, policija za životinje je fantastična stvar koju smo mi podržali, ali ajde da budemo realni. Uh, To će možda biti 7-10 ljudi, nebitno. Oni ne mogu da reše ovo čemu mi pričamo. Zato što svaki žika ovde ima slobodu, znači da uzme i da izađe na ulicu i da pobije pasa onoliko koliko mu je voljeno. Naše saopštenje u Borči osam pasa odrađeni koji su investicija grada, neko je ubio. Pa su e, na Bežanijskoj kosi šest pase ubio. ste, pa to je strašno. Ali ja zaista ne vidim da se neko potresa zbog toga. Mi možemo da vršimo pritisak, da pišemo saopštenja, da apelujemo, ali mi nemamo ovlašćenja a, javnih organa. Ja ne mogu ništa. I policija, kako bih rekla, pravi problem, zato što oni izađu na teren, ali apsolutno ne sprovedu sve one zakonom predviđene mere za svako krivično delo, jer to je krivično delo. A dakle, to je neka slika situacije u Beogradu. Beogradu. Jako loša. Jako jako loša, ali šta je sa, sa ostalim gradovima u Srbiji? Mislim, vi ste evo pomenuli, pohvalili ste Beograd da, da evo već e, dve, tri godine ne ubija životinje Tako. I to je oaza masovno, života, da, zaista. Ali, ali u Srbiji Pa da vam kažem, to što se događa u Srbiji, to je zaista naša, kako bih rekla, većinska slika i prilika. Uh, Znate, ako je zakonom o veterinarstvu, znači zabranjeno ubijanje još 2005. pa je to potvrđeno zakonom o dobrobiti, član 54. Znači, zaista, za mene i za nas koji smo svi normalni, čestiti, lojalni, pismeni građani ove države, meni ne shvatljivo da tamo neki štrumf na vlasti prosto ubija životinje. Kako? Dokle god smo mi na tom nivou, da svako ima slobodu, da za platu iz budžeta kao predstavnik nekog organa ili neke službe lokalne samuprave da sprovodi lični stav, mi dotle zaista nećemo biti nikada deo civilizovanog sveta. Znači, zakon se donosi da bi se primenjivao. I ovo A koliko, je strašno. Koliko organizacije za zaštitu životinja kao orka mogu da pomognu u ovom problemu? Ili uopšte neke druge um, udruženja pa pravo da vam kažem, orka životinja. stvarno po našem mišljenju zaista pre svega se bavi najviše, da kažem, marketingom i sobom. Eto, to je naš stav što se nje tiče, a druge organizacije, znate kako, treba dosta iskustva, jako puno znanja, jako puno upornosti da bi se izašlo na kraj. Jer evo vidite, ako očito da mi imamo problem e, sa ovom državom, nemamo vladavinu prava, znate. Znači, ako ovo nije pravna država, a za mene nije pravna država, ako neko mimo svih postojećih zakona može kontinuirano da ubija e, nedužne napuštene životinje, onda to za mene nije pravna država. U takvoj e, državi gde nemamo vladavinu prava, ako vi podnesete jaset krivičnih prijeva koje sve završe u nečijoj fioci, pa šta je sledeće? Znači, To je samo politička borba. Znači, ti ljudi moraju na neki način da budu raskrinkani. Znači, naš posao, to je stav inicijative, znači, e, je samo to da onog trenutka kad se istina sazna, ma o čemu mi pričali, tada postoje šanse da to e, prekine. Jer to se sve radi u tišini. Laže se. Evo sada smo izneli istinu našim slušalcima, pa se da. nadamo da će to dovesti do neke promene. Danice, vama hvala. Hvala i vama. Znači, za napuštene pse u Beogradu jedini spas jeste pravilna primjena i legalizacija programa CNR, kao i primjena već postojećih zakona u celoj državi, ne samo u Beogradu. Gost u studiju bila je predsjednica Udruženja Evropska inicijativa 17, Danica Drobac.